carbon dioxido kiel nutrajo. Emerita professoro pri biotecnologio de la Universitato de Graz successis cun sia amo, cerpi proteinoin el carbon dioxido. La pulvoro, quiu estas productita helpe de bacterioi, nun estas testata pri sia taugetso kiel fisha vorajo aprobo kiel nutrajo por homoi povus sequi. La procedo ne nur contribu al protecto de la climato, sed gi fermu an truoen en la provisado per nutrajo La ideo ne estas nova. La professoro pretractis tiun temon jam antau quindec jaroi en sia dissertatio, sed tiam oni ancora une sentis la efficoin de la climata criso, cae tial la scientisto directigis al aliai temoi. Sed nun la tempoi changigis, cae li prenis la aliroin al tiu temo el la Tirkesto. Li laboras nun en propria entrepreno ce la Universitato de Graz. La procedo quiu productas el carbon dioxido mangeblan proteinon, funccias iene. En bioreactoron estas enmetita bacterio, quiu aperas en la natura medio, cae quiu metabolizas carbon dioxidon. Gi bezonas carbon dioxidon, same ciel la homo bezonas nutrajon por transvivi, cae digestas gin. Dum la digestado, la bacterio convertas la carbon dioxidon al diversae proteinoi. Porce gi povu primultigi, cae transvivi, la bacterio tamen besonas multe pli. Necessas tiel en conduci nutrain substansoin en la bioreactoron, cae same la gasoin, oxigeno cae hidrogeno, kiwi estas produktitaj per dauripova energio. Post kiam la bakterioj plimultigis en la bioreaktoro kaj metabolizis sufice da karbondioksido, ili unue estas mortigataj per varmego. La cetio e biomasso estas tiam conducata al separilo en kiu granda parto de la likvajo estas separata de la proteinoi. En lasta pascio, la proteinoi estas sekigatai. La resulto egalas al tiu pulvoro, kiun consumas sportistoi por mixitae lactotrincajoi. Nun tempe ocasas testoe ce la veterinara universitato en Vieno, ciula proteinoe el bacteria productado, taugas kiel fisha voraggio. Por atingi aprobon por la homa consumo, necessus ancorau el filtri certain proteinoin. La procesoi por tio estas ancorau esplorotai. Se la procedo tamen iu tage estos applicata industrie, tiam tio estus aliro al solvo por du actualai grandai problemoi la climata criso ca la mal de nutrajoi. Char inter unu quinono ca unu triono la en aerigoe e de forcea gasoi gassoi devenas el la nutraj industrio cae tiel pli fortigas la tutteran varmigion ja enorma amplexo. Gravan parton en tio havas la vianda economio por kiu arbaroi estas por cultivi soion por util bestoi, cae same la climato e eligo de metano de bovinoi. Samtempe la climata criso minazas per mis ricoltoi la provisadon per nutrajoi. Proteinoi el carbon dioxido povas ne nur converti climato damagian gason al nutrajoi, sed ili povas ancau fermi eblain truoen en la provisado, kiui eventuale povus malfermigi, estonte.